ixthues potamioi kai limnaioi ho ixthus pterugas echei hais nehetai kai branchia hois anapnei kai acanthas anti ton osteon prostauta ho arren galactidas to theelu oia tines lepidas echusin hos ho cuprinos kai labrax alloi eisin leoi, malacodermoi, hos he engelus he galee. Ho oxuronchos oxuthectos esti, cae huper tu anthropu mecos auxanetai. Hos tomoodes siluros meisdon autu esti, megisto de ho antacaios. Hai afuai, haitines agele don ne hontai elachistoi achistoi ixues eisin alloi tuutu genus eisin he perche trigla thumalos troctes cobios psulon hoc archinos ostrakoe calyptetai helas echei cae proso, cae opiso herpetai. Heb della musdae to haima,